Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu, mfalme, mtakatifu mwenye nguvu mwenye hikma هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Yeye ndiye aliyempeleka mtume kwenye watu wasiojua kusoma. Awasomee aya zake na awatakase na awafunze kitabu na hikma. ijapokuwa kabla ya haya walikuwa katika upotofu ulio dhahir. Wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim, na kwa wengine ambao bado hawajaungana nao na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yashaa والله ذو الفضل العظيم hiyo فضيله يا منيزي مونغو انا anayompa amtakaye na Mwenyezi مونغو ni mwenye fadhila kubwa مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, mfano wa waliobebeshwa Taurati kisha wasiibebe ni mfano wa punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa. Mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Qul ya ayyuhalladhina hadu in زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Sema, enyi mlio Mayahudi, ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine, basi yatamanini mauti ikiwa mnasema kweli. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha yatanguliza mikono yao na Mwenyezi Mungu anawajua waliodhulumu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sema hayo mauti mnayoyakimbia bila shaka yatakukuteni kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana hapo atakwambieni mliokuwa mkiyatenda Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Jum'a imeteremka Madina Imefunguka sura hii kwa kutoa habari yake mtukufu kwamba viliomo katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihi yeye. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake amesema kwamba ameineemesha kaumu isiyojua kuandika wala kusoma kwa kuwaletea mtume miongoni mwao ambaye anawafundisha kitabu na hikma na anawatakasa. Na hakika hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewakemea Mayahudi kwa kuwacha kwao kutenda yaliyoamrishwa katika Taurati na hali wao wanajua yaliyomo humo. Na amepinga madai yao kwamba wao peke yao ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu si watu wenginewe. Na amebariziana nao kwa kuwataka watamani kufa ikiwa wao wanasema kweli. Na sura imehitimisha kwa kuwaamrisha waumini wakimbilie kwenda swali sala ya Ijumaa pindi wakisikia adhana na waache biashara na sala ikishamalizika watawanyike katika nchi wende kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na kuwakataza wasiache biashara au jambo la pumbao lolote kuwashughulisha wasisikilize hotuba ya Ijumaa na Mwenyezi Mungu amewadhamini kuwaruzuku na yeye ndiye mbora wa kuruzuku Vitu vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi vinamsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichokuwa laiki. Yeye ndiye mfalme wa kila kitu, mwenye kuendesha takavyo bila mpinzani, mwenye kutakasika kwa ukamilifu na kila cha upungufu, mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufika mwisho. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtuma mtume kwa watu wasiojua kuandika Naye ni katika wao wenyewe anawasomea aya zake Mwenyezi Mungu na anawasafisha na mambo machafu ya itikadi na tabia na anawafundisha Kurani na kuijua dini. Na wao kabla ya kuletwa yeye walikuwa wamepotoka kabisa kuiacha haki. Na pia Mwenyezi Mungu amempeleka Muhammadi kwa watu wenginewe ambao hawajaja bado lakini watakuja. Na mwenyezi mungu peke yake ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufikia ukomo katika vitendo vyake. Kuletwa mtume huko ni fadhila inayotoka kwa mwenyezi mungu. mkirimu kwayo aliyemhitari katika waja wake. Na mwenyezi mungu peke yake ndiye mwenye fadhila kubwa. Mfano wa Mayahudi waliofunzwa Taurati na wakalazimishwa waifuate na wao hawakuifuata kwa vitendo ni mfano wa punda aliyebeba vitabu ambavyo hajui ndani yake mna nini. Ni mbaya mno mfano wa watu wanaokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hawasaidii kufikiria uongofu watu ambao kazi yao ni kudhulumu. Ewe Muhammad sema, enyi nyinyi mlio Mayahudi, kama mnadai kwa uongo kwamba nyinyi peke yenu ati ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu, basi takeni mauti kwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupendeni. Mwenyezi Mungu anasema wala Mayahudi hawatamani mauti milele kwa sababu ya ukafiri na vitendo viovu walivyokwisha vitenda. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema waliodhulumu. Sema hayo mauti mnayoyakimbia hamwezi kuyakimbia bila shaka yatakukuteni tu. Kisha mtarudishwa kwa mwenye kujua ya siri na ya dhahiri. Na yeye atakwambieni mliokuwa mkiateda.